Erango, bardoze, bergue, bidasune, akamare, gisune eta xamatze. Zazpi erri batu dira, komertxante eta ofizialean batzorde berri untan. Elburua, eskualde untako merkatari arte eta zerbitzu emailean erakargarritasuna eta anistasuna bermatzea. Ekimen horren jaturian, baionako merkatal eta industria gambara eta bidasune eskualdeko autetxiak. Peio gelo, merkatal gambarako kidea da eta entzuten dugu. la volonté, au niveau de la Chambre de commerce, de pouvoir structurer et surtout rassembler toutes les forces économiques du territoire de Bidache, qui est un territoire qui est euh, assez vivant, mais qui n'est pas visible, ou très peu visible. Seimila eta hiru biztanle kondatzen dituen lujalde hortan, sortzireun eta irurogei enpresari badira arlo guzietakoak. Un être expert, par exemple, euh, de nombreux métiers de, de bouche, euh, des commerçants purs, des entreprises. Les professions libérales sont totalement aussi euh, engagées à, à, soutenir cette offre, de manière à ce qu'on puisse la rendre le plus visible possible. Elkarrekin lan egin eta bakoitzaren interesen alde hori da batzordaren El bat, peio 80% pratiquement des chefs d'entreprise ne se connaissaient pas ou très peu et n'avaient pas l'habitude de faire du commerce entre eux. Euh, quand vous avez 6000 euh, habitants dans ce secteur, il y a aussi des offres qui sont attendues de la part des consommateurs qui ne demandent aussi que consommer sur place.